աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին հայրենակիցներ, սիրելի ռադիոընկերներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակ հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Վերջի մի քանի օրերը բավականին հագեցած էին տարբեր իրադարձություններով։ Այդ թվում նաև մեր հանրապետությանը մեզ վերաբերող խնդիրներով։ Երևի ամենահատկանշականը, ինչ վերաբերում է Արցախին, կարելի է համարել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանցլերի Շոլցի հայտարարությունը, որ Գերմանիան մտահոգված է հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակին, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական խնդիրներով եւ նշել է, որ անհրաժեշտ է համապարփակ խաղաղ կարգավորում, հաշվի առնելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների ինքնորոշման իրավունքը։ Այդպես է նա որակավորում համապարփակ կարգավորում։ Սա լավ է, բնական է, նա նշել է, որ իսկապես մարդու իրավունքները, ազգերի ինքնորոշման իրավունքը եւ տարածքային ամբողջականությունը համահավասար սկզբունքներ են։ Սա շատ կարեւոր է, բնական է, բայց մենք չպետք է էյֆորիայի մեջ մտնենք, հայտարարությունը հայտարարությամբ բայց ռեալ քաղաքականությունը մի քիչ այլ է։ Պետք է պարզապես օգտագործել ցանկացած նման զարգացում։ Վերջի մի քանի օրերին շատ բարդ եւ տարօրինակ զարգացումներ են տեղնեցել Ադրբեջանում։ Այսպես Բաքուն արդեն պաշտոնապես, այսպես կոչված Արեմության Ադրբեջանի հարցը մցրել է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների եւ խաղաղ գործընթացի օրակարգի մեջ։ Դրա մասին հայտարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի փոխնախարար Խալավ Խալաֆովը։ Նա ասել է, որ արեմտյան Ադրբեջանի էթնիկ բնիկ ճակերտներում ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան իրենց վաղեմի պապական հողերը Իհարկե դա պետք է լինի կամավոր, բայց Հայաստանը պարտավոր է նրանց վերադարձ ապահովել, ասինքն parze ինչ է տեղի ունենում Արևմտյան Ադրբեջանը, Երևանը, Արարատյան դաշտը, Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս տարածքը արդեն վաղուց Ադրբեջանի ցավալապաշտական թիրախների մեջ եւ հիմա ընթանում է այդ գործընթացը արդեն մտել է պաշտոնական դիվանագիտական օրակարգի մեջ։ Ինչը սпасելի էր որովհետև այլ տարբերակ մենք նույնիսկ չենք էլ պատկերացնում։ Ադրբեջանը շարունակում է իր քաղաքականությունը եւ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի ստապ գնահատվի իրավիճակը։ Իմիջալոց նաեւ այդ ասպես կոչված արեմության Ադրբեջանի համայնքը դիմել է Շարլ Միշելին, Եվրոպայի Եվրոմիության փաստորեն գործադիր ղեկավարին, հնդգծելով, որ ակնկալում է, որ Շարլ Միշելը նույնպես աջակցի այսպես կոչված արեմտա ադրբեջանցիների վերադարձ իրենց տարածքներ իրենց պապենական հողեր։ Բնական է սա նույնպես ոչ այլ ինչ է, քան ագրեսիա Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Ասեմ, որ վերջի մի քանի օրերին հատկանշական զարգացումներ են եւ միջազգային տարբեր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Ադրբեջանում, այսպես Բաքվում հավաքվել են տարբեր երկրներ, որոնք գագաթնաժողով է եղել, չմիավորված ազգերի կազմակերպությունն է գագաթնաժողով իրականացրել, այնտեղ եւ Ադրբեջանը նախագահ ավելի շուտ նրանց հանդես եկել մի շարք շատ տարօրինակ падգամներով։ Այսպես ասել է, որ պետք է ամեն ինչ անել Ադրբեջանը որպես այդ կազմակերպության ներկայիս նախագահող երկիր, ամեն ինչ անելու է, որպիսի միջազգային իրավունքը եւ արդարությունը պահպանվեն։ Եվ սա խոսում է Ադրբեջանի նախագահ։ Ավելին նա նաև նշել է, որ Ֆրանսիան պարտավոր է ներողություն խնդրել իր գաղութատիրական արյունալի քաղաքականության մասին։ Սա ընդհանրապես որևէ չափեր չի պարունակում, իր մեջ չի պաշտպանում որևէ սահմաններ Ֆրանսիայի դեմ։ Այսպիսի հարձակումը Ադրբեջանի իսկապես տարօրինակ է եւ նա ասել է, որ Ֆրանսիան պետք է հրաժարվի իր բոլոր գաղութներից, որովհետև սա զզվելի, այդպես էլ նշում է, ֆրանսիական գաղութատիրական կայսրության զզվելի մնացորդներն են ասեն, որ անմիջապես Նոր Կալեդոնիայի պատվիրակությունը Բաքվից դիմել է աշխարհին, կոչանելով ճանաչել Նոր Կալեդոնիայի անկախությունը։ Շատ լավ քայլ է։ Թող հենց Ադրբեջանը առաջինը ճանաչի։ Հետո տեսնենք ինչպես է խոսելու Արցախի մասին։ Նույն Ալիևը նաև հարձակում է գործել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի վրա, նշելով, որ այդ կառույցը արդեն արդյունավետ չէ, բնական է, որ եւ Անկարան եւ Բաքուն փորձում են խցկել այնտեղ Թուրքիային եւ ամեն ինչ անում են այս ուղությամբ։ Ինչ որտեղ կարելի ասել շատ էլ լավ են անում, որովհետեւ եթե ՄԱԿ-ը անսկզբունքային երբեմն եթե ոչ հաճախակի ցույց է տալիս նման քաղաքականություն եւ պահվածք եւ կեցվածք այդպես էլ պետք է լինի։ Վերջի օրերին նաեւ հետաքի զարգացումներ են տեղնեցել Իրանում, այսպես Պարսկաստանի իշխանությունները փակել են ադրբեջանագիտության կենտրոնը Թավրիզում, որը շատ կարեւոր է, որովհետեւ այդ կենտրոնը դարձել է ոչ այլ ինչ քան պանթուրքիզմի սերմանման մի կենտրոնական կարելի ասել հանգուցային կետ։ Սա շատ լավ է։ Բոլորս տեսանք ինչպիսի ահաբեկչական գործողություն իրականացրեցին ուկրաինացիները Ռուսաստանի Բրյանսկի մարզում։ Սա աննախադեպ մի երևույթ է։ Իհարկե Ռուսաստանը առերեսվել է ահաբեկչության հետ տարիներ շարունակ հիշում եք նաև չեչենական ահաբեկիչներ եւ այլ ինչպիսի քաղաքականություն էին վարում։ Հիմա դա արդեն իրականացնում են ուկրաինացիները եւ պետք է մենք կարող ենք նաև ակնկալել, որ դրանով չի սահմանափակվելու եւ նրանք կարող են նաև տարբեր հաբեկչություններ իրականացնել Ռուսաստանի տարածքով մեկ։ Բնական է այսպես չի թողնելու Մոսկվան անպատասխան, բայց սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ իրավիճակը իսկապես բավականին բարդ է։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, որ այնուամենայնիվ պատրաստ է գնալ ընտրությունների եւ չի հետաձգելու այն։ Ну կտեսնենք սա հերթական ուղակի խապկանք է, թե իսկապես նա գնալու է ընտրությունների, որովհետեւ բոլոր Փորձագետները գրեթե նշում են, որ Էրդողանը շանսերը շատ քիչ են։ Թեպետ այդ ամենը իհարկե համեմատական է, չի բացառվում, որ նա կարողանա վերընտրվել։ Տեսնենք, ընդհանուր առմամբ իհարկե նույնիսկ եթե վերընտրվի, շատ մեծ խնդիրներով։ Այսքանն էին սիրելի բարեկամներ, վերջի մի քանի օրերի կարևորագույն աշխարհակական իրադարձությունները կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին եւ ժողովրդին։